Moeses, die man van God, het die Israëlieten gezien voordat hij gesterf het. Hy het gesê, die Heere het van Sinaai berg gekom, hy het verskyn op die seerberge, hy het sy lig laat skyn van Paranberg af. Hij het gekom van zijn gewijde woonplek waar tienduizenden engelen woon. Waarlik, jy is lief vir volke, almal wat gewij is aan u, behoort aan u leer vir hulle, hulle luister na wat u zegt. Hulle luister naar die wette wat Mooses voor ons gegee het, die wette wat behoort aan die volksvergadering van Jacob. Die Heere het die koning in Jezeren geword toe die hoofde van die volk bij mekaar gekomen het, toe die leiers van die stammen saam door was. Mooses het gesê, ik bid dat die mensen van Ruben zal aanhou leven en dat hulle nie allemaal zal sterven, nie, want hulle is mijn mensen. En dat het Mooses oor Jeda gesê, Heere, u moet doen wat Jeda vraagt jy moet om terugbring na sy mense toe, jy moet om sterk maak en om help teen sy vijande. Dit het Mooses oor Levi gesê, die mense wat in u glo, dra die Irem en die Timem, jy het hulle by Massa getoets, jy het hulle by die water van Meriba beskuldig. Hulle het hulle ouders en hulle broers en hulle kinders geloos om te doen wat hy sê en om gehoorzaam te wees aan die verbond. Hulle leer vir die Israëlieten wat hy besluit het en wat hy wil hee, Hulle bring vir die weer ook offers en brandoffers op uw altaar. Ere, u moet vir die leviete baie kracht gee en u moet dit goed laat gaan met alles wat hulle doen. U moet hulle vijanden zwak laat word. U moet die mensen wat vir hulle haat, so hard slaan dat hulle niet kan opstaan nie. Dit het Moses oor Benjamin gesê, Die Heere is lief voor Benjamin, hij zal veilig woon, die Heere beskerm om elke dag, en hij woont tussen die bergen. Dit het Mooses oor Joosef gesê, die Heere sal die land van Joosef zien. Sy mense sal die beste kry van alles, die beste van die reen en die duw en die diep water daaronder. Hulle sal die beste kry van alles wat groei, alles onder die zon, alles wat die mensen elke maand afsny of pluk en bij mekaar maak, die beste van alles wat groei op die bergen en op die hevels wat baie lang daar is. Hulle sal die beste kry van alles wat uit die aarde komt, Alles wat daar is omdat die Heere goed is voor Josef, die Heere wat in het doornbos verskyn het. Ek bid dat Josef dit alles zal kry, Josef wat oor sy broers regeer het. Die Josef stam is so sterk soos een jong bal, soos een oeros met sy oorings. Hy sal ander volke stoot en jaag tot ver op die aarde. Ephraim met tienduisende soldaten, en Manasse het duisende soldaten. dit het Mooses oor Sebeon gesê, Sebon, jy moet bly wees wanneer jy op die pad loop, en jy, Isaskar, jy moet bly wees wanneer jy in jou tente is. Hulle roep die ander volke na die berg, en daar breng hulle die offers wat hulle moet bring. Hulle word rijk, want hulle kry baie dinge uit die sedert, hulle kry kostbare dinge onder die sand. Dit het Mooses oorgaat gesê, ek prijs die Heere, hy het vergaat de groot woonplek gegee, gat is soos een leeuw, hy bijt en skeer sterk arms, hij slaan kop is stikkend. Gaat het die beste land voor homself gekies, hij het de koningse land gekry, Gaat het die leiers van die volk gebring en hij het gedoen wat die Heere wil hee, hy het gedoen wat die Heere besluit het. Dit het Mooses oor dan gesê, dan is soos een jong leeuw wat uit die land pas aanspring. Dit het Mooses oor Naftali gesê, die Heere is goed voor Naftali, die Heere sien om, Naftali het die meer van kinderheid vir homself gevat, en ook die land syd van die sedert. Dit het Mooses oor Aser gesê, die Heere sal vir Aser meer zien als die ander ziens. ek bid dat die ander broers lief sal wees vir hom, en dat hij so rijk sal wees dat hy sy voete in olijfolie sal was. Ek bid dat sy stede sterk poorte sal hee met sluitbalke van ijster en brons. Ek bid dat het altijd goed zal gaan met Aser, Jezus erin, jou God is baie groot, daar is niemand soos hy nie. Hij rijdt jullie lucht om je te komen helpen. Hij, die koning, rijdt oor die wolken. Hij is altijd God in die hemel. Hij draagt zijn volk altijd in zijn arms en beskerm hulle. Hy het die vijanden voor jullie weggejaagd en hij het voor jullie gesê jullie moet die vijanden doodmaak. Israël woon veilig, die nageslag van Jacob woon alleen in een land waar daar koring en wijn is, die duid drip ook daar uit die lucht. Israël, jij is een gelukkige volk, wat er ander volk is soos jy. Niemand, die Heere het jou gereed, hy beskerm jou soos een skuld. Hy is soos een zwaard wat jou laat wen, jou vijanden zal kruip voor jou, en jy zal op hulle trap.